Anthracheus cae Gnafeus. Anthracheus epitinos oikias ergas domenos, hos etheasato Gnafea autoe paroikistenta, proselthon parecalei auton, hopos autoe sunoicos genetai. Diexion hos oiceioteroi alleelois esontai, cae, lusite lesteron diaxusi mien epaulin oicuntes. Cai ho gnafeus hupotuchon efe, al emoige tuto pantelos adunaton, hagar ego leucano, su asbolozeis. Ho logos deloi hoti pan to anomoiun acoinone ton esti.